Eta itzalean, geldituko gira orai hitz eta putzi beha zurekin arantxe atxaldeon. Atxaldeon bernadet itzalean bai ni bederen, zuek entzuleak espero dut ere. Arratzalean garelako uh, freskoan girela la ere hemen egatian bero egiten du ordina gailuak girua pixka bat berotzen dute. Bon. Ordu eh, ordina gailuetan baikira irudi bat egun sare sozialetan partekatua dena gure eskualdean bereziki Dani txapela dunarena, dani, baionan bizi da, bizi naski, ez dakigu, baina etxerik gabekoa da behintzat eh, dani, san espirituko zubian, jarria da egunero, bere koboi txapelarekin buru gainean, atorra bizkar gainean, eta jendea agurtzen du, eta lan bat sekatzen du, bere eh, kartoinaren gainean, beraz, bere, eh, ibilbide profesionala eta ikasketak zerrendatuak eh, ditu. Facebooken Sam deitu batek, beraz zubi hortatik pasatzen eh, zen batek, bere argazkia eman du xarean, bere Facebookaren bidez. Berarekin mintzatu ondoan eta berari galdegin ondoan ere, eh, posible zuen xare sozialean emaite argazkia, berak dionaz gizona simpatiko atxeman baitu eta bere laguntzeko lanbat bat atxemaiten, diakinez beraz bost hizkuntza menperatzen dituela adibidez danik. Bai dani unkigarria da eta entsegur fite lana atxemanen du orain uste dut berrogei mila aldiz partekatua izan dela argazki hori, pentsa zidu ere aipatzen du dani bere ibilbidea albezain ona izan dadila. Zerbait antzidu aldiz bere artikuluan zuduestek baionan diren beste etxegabeak edota miseria sozial eta ekonomikoan direnak bainan bon. horiek ez dute horrendik beza egin, xare sozialetan. Eta ikerketa bat aldiz egindu umap.eus webguneak Euskolege Biltzarriko hauteskundeen kampaina bihar abiatzen delarik sei lehen dakari gaien Twitter konduak aztertu ditu tartean ze hizkuntza baliatzen duten. Bon, eta izkuntza ba aipa dezagun hautagai hauek zoin da gehienik edo hautagai hauetan zoin da gehienik baliatzen duten hizkuntza, Mm, ez ditugu tamburrak aterako, espainola biztanena. Euskararen erabilera, euneko geita bostu geita mar inguru, auta gaia bertzeletan, zero inguru, eh, beste entzat. Euskara erabiltza ez da interesgarria iduriz, sare sozialetan. Eta irabazla undiena eta eragin gehiena duena sare sozialetan, otegi dela azpimagatzen du umanpek. Otegi, bo, ez da harritzeko, usua ipatu dudan bezala, ezkerra bertzaleko jendea biziki presente baita Twitteren, aldiz baliteike, eh, garaipen horrek Twitter ez gauzan didik ekartzea lehen dakari izaiteko. Nor putz, utz, huts, hitz, iratzia pitz, Laster gurekin izanen dugu Marko, Marko gurekin edo bere tailegetik sustut istripu tipi batukandu eta mugitzeko zeltasunak ditu Markok baina mintzatzeko ez eta Photoshop aipatuko dugu berarekin Laster arte ote da Photoshop erabiltzerakoan eta gure gitarauan aldaketa batzu ala ere ipatzekoak e, entzulearen iritzia usaian aste hartetan baldin bazen orain aste azken eta ostegunetan izango da, bitarte zuentzat beraz entzuleak, ez zuek ere parte hartzea, gure irratira adibidez edo gure sare sozialen bidez eh, gurekin ahemanetan sartuz, gure lehena beraz sartze untan ezagutzen duzuen txuria Jon Garmendia, denboraz, ordulariaz eta gure mm, biziaren kontrolatzeaz. Thank Udak amaiera usaia dazka, eta irailean gaude berriz. Kurtso berria, kurtso politikoak, kurtsoak ikasteko ditugula gauzak, edo alasa nahiko du, eta ikasteko daukaguna da denborari zuku ateratzen. Horrela, txikia ginela, ba, erlojua konpontzen zituen gizon zaharra den historia kontatu zigun amonak, eta gure sorterrian, ba, ala deitzen diogu amatxidi, amona, ama ona. Eta tira, denboraren eskasiagatik ez dut alarri nabilen uneetan beti gartzen du gogora historia hoi. Inork ez omentzekin ondik etorri zen erloju konpontzailea gure herri Ez eta noiz ere. Baina monak beti da nik ezagutu omentzuenan. Ordulariak baizik etzituen konpontzen gizonak. Ta honela, inork etzuen ulertzen nola ateratzen zuen bizia aurrera. Batez ere, garaian neor gutxi baitzeukan ordulari bat. Trebea zen gizonura, artista, Bere bezero bakoitzari bizitzea komeni zitzaion erritmora egokitzen zion ordularia. Adibidez, herriko auzapeza joan zitzaion ordularia konpontzeko eskatuz, eta ari, ardura potoloak zeuzkanez, orena kanbiatu zizkion. Irurogei minuta ordez, minuta batzuk gehiago behar zituzten horratzek, itzuli osoa egiteko. Honela, auzapezaren orenak bestearenak baino luzeagoak ziren, eta herritarrak jasotzen zituelarik, denbora gehiago egoten zenari entzuten hobeki zerritzatzen zituen herritarra beraz eta gainera goizago goiaten zen ohera. Gauza bera egin zuen ordularia konpontzen zuen gizonarek medikuarekin, errementariarekin edo okinarekin. Presaka bizi zenari emeki izartzen zion ordularia eta emeki bizi zenari fite. Amonak esan txigun baserretarrek darrek ez alakoren beharrik eguzkitik eguzkira bizi bait ziren ordulariari behatu gabe. Eguzkia irten ondoti lanean eta eskutatu orduko oantzera joaten. Baina beste giuz guzti ebintzat, bizi erritmo bat eman ziela ordularien konpontzaile horrek. Horrela orokorki urostiren herritarrak. Behin, Elizako ordularia gelditu zela eta herriko apaisa etorri zitzaion konpontzeko galdezka. Eta gizonak ez ez, alako horik ezintzuela egin. herritarrak erritmo berean bizitzen jarriko baitzituen hori pentsatu zuen bere baitarako baina hainbeste erregutu zion erretoreak azkenerako onartu zuela konpongeta. Eta ara non asmatu zuen, asteentzat eta asteburuetarako orenen erritmo berezi bat, udarako eta negurako beste bat, eta berdin udaberri talarrazkenerako. Nola jakin gabe, zorion akarri zuen herrira, herrian zen liza bakarrean, kanpandorrean, erlojuak, herritarrentzat erritmo berezi bat ematen zuen herritarrek, denboraren menpe bizitzai utzi zioten dalkarrizkaintzeko denbora zeukaten sobera. Bakoitzak behartzuen erritmoan bizitzen ikasi zuen gainera. Entzuten, izaten. Agian, horregatik etzuen inor berriro ikusi ordularia konpontzen zituen gizona, desagertu egin omentzen, hola kontatu zigun amonak. Gu begiza bali begiratzen genien, nora joan zen. Eta kontatu zigun denborarekin erlojuak hausten joan ziren eta etzen aie konpontzen zituenik eta geroztik horregatik omengabiltza denboraren menpe. Ez daki gula ura gabe bizitzen. Eta are gutxiago, ura behar den gauzetan baliatzen. Gehiago entzuten, gehiago ikasten, gehiago gozatzen. Ea ba, iraileko kurtso berri hontan, horretan ikasten dugun. denboraren menpe izaitea bai egia alba genu bederen irratian zaila iduritzen zaut. Posible ikusten ote duzue behirratia mankizunak edo noiz egitea eta bakotsak gure horrena izaitea zergatik baina egia da presan ibiltzea, eh? Zurekin, ados, Jon Garben jatsuria hemen txe ginuen entzularen iritzian, bihar beste entzule batena, entzunen dugu, jamezala, astezken, eta ostegunetan orain, hitz eta putz, eman kizunean gira. Telebostaz, bestista xola. eta E, telebista utz, eta irratea pitz! eta hitzetaputzen eh, gure sartzea egiten dugu Markorekin Arratxaldeon. Arratxaldeon dedi, Arratxaldeon Arratxaldeon. Untsa zidea. Bai, bai, ongi, eta zuen bai? Bai, bizike ongi. Zubaino baino bekiago, e, dugu, zenta gaur hitzetaputzen zat, ebe ez zira etorri gure estudioetarat, alferra induzu pixkat, ni naiz zure xotorat, eh, zure arperat etorri. Bai, ekin behar da, irratia, goi, goian da, hartuan e, eh, bekiarekin edo makirekin ezin, ezin, ezin zela ene atelera eto ezira arantxa. Bai. Bon, be, be, be, bela honeko mina dut. Eta horrek ez gara, ba, Elisa arat, eh, sobera joan naiz eta... Ja, ah, Elisa, zer bela honak sufritzen du gehiago? Bai, burua eta bela bai. Eta ni bela honak eh, dena hartu du. Oden behartu aniz, nire ene bai. zanguko minarekin zure ikustela <laughs> ditia. bai, hau da, Arpe sakratua euh, hemen, eh? e, e, e, ez gira euh, euh, hartzamendin, aldiz usaitzen bada arpe bat, ene aterera arpe sakratua dela, eta berba zule bela fin, nire belauna eta zule horina zain, zain dugu dira? Abai, ah orduan bada, bai, hori da bada zerbait... Euh, nola ditzen da, lezen kizu, hortaz bye zira edo? Euh, bai, bai, bai, arpetiki bat, hor, uh, ekzema zaintzeko, hmm. eta bai, bai, eta geradiz bidean da edo, bai. Bada ur bat, uh, senatzen duena, sinesten duzu hortan? Uh, Ekarri genuen uh, alaba, uh, ekzema zuelarik, omen badu, uh, uh, zela, uh, efektu berezi bat, uh, ekzema zaintzeko zekit zuen, zein, zein du zuen, bon. Hau da, ateratzeko uh, ateraldi um, edar bat, bai, zenta lekoa polita da. Gero ez gira mendiaz mintzatuko, eh? zure belauna ikusirik nundik min hartu duzun, eh? mendia bazte gara. Eh, bai, bai, bai, ez, haipatuko dugu beste zabait, ja, eh, laister eh, ospatuko dugu urte betze berezi bat, photoshopena. Ah. Hala, Photoshop, eh, ezagutzen dugu, barba denak ez, ez dakigu eh, erabiltzen al, ben eh, ezagutzen dugu Photoshop, eta egiten duen Photoshop, eta berba ipatzen aldugu gaur, nola sartu da Photoshop gure bizian eta eh, artean. Kriston feste dugu, beraz, Photoshopen oita marrorteak laster izanen baitira. Photoshop berba behar bada gehiago, nik Photoshopi pentsatzen azkenean gaur egun eta jende gehienek da argazkiak, uh, magazinetakoak, denak berri zunkituak direnak eta beraz eh, eh, neska usaiako bat bilakatzen da olako alien bat. <laughs> Edo alde bai. <laughs> Edo alde Eta behar ba, uh, arzen dut, munduan zehar, hartuak didilen argazkiak guztiak, Eta, argazkietan, nahi behar duzu norbait kendu, kentzen da aldut duzu Photoshopekin. Galdera da, ea ateatzen duzun eh, argazkiak, horrela ateatu behar dira, edo Photoshopen efektua itxoten alduzu. Eh? Hori, eh? zen eh, nuen zok, duela guti perpinanen norbait ikusi zuen paper bat, errakuskat batean, eta papera egunten idatzia zen Photoshop izan da artean arten historian urratx bat perspektiba izan da, eta azken urratxa izan da Photoshop, zagaitik. Hau zen, eta Photoshop sartu da gure bizian jakin gabe, hori da. Eta kasu eman behar dugu, hori da, ikusten dugunarekin, eta nola tratua izanen leheno gu ikusi baino lehen, hau da. Zenta, eh, Photoshop, eh, galdera da, Photoshop baliatzen delarik obra arte, bat, arte obra baten, ah, obra arte baten, bo, nahazten naiz, eh, argazkeri pentsatzen dugu, benen marazkietan ere baliatzen da, beti artea gelditzen ote da, galtzen du, bere autentizitatea? gero, uh, ene munduan, komiki munduan, edo ah, Photoshop erabiltzen da askotan, koloreak emateko, edo bai. marazkiak zuzentzeko. Zu Baina orduan, uh, Photoshop sartzen da, kreatibo pro, prozesu duntan. Mm. Aldiz batzutan erabiltzen da gauzak edo edartzeko edo zikintzeko edo uh, aldatzeko gutienez. Eh, Eta batzutan ah, eginak izan diren, eginak diren eh, argazkiak adibu, beti txoten dute bigaren efektu hori uh, photoshoparena. Eginen dugu argazki bat, bon, ez, ez dauna, tanpix, photoshopekin aldatuko dugu. Eta da, ene kaldera da, hartzen dugun uh, argazkia, edo egiten dugun um, edo, ea den bezala utzi behar dugun, edo eh, bigarren urratx bat uh, beharko dudu duela, e, bigarren uh, urratx hori uh, Photoshop. Gero pentsatzen dut, utzi behar dela den bezala. Hala, hala. Erretxe Bai, uh, gero uh, argazki lariek, Eh, hori ere eh, Photoshopen uh, eh, WhatsApp kontra dira ere, zen da, gerlako, uh, reportajetan, ez duzu, ez aldatu behar, mm-hmm. hori da. Hori da, errealitatea aldatzen duzu, Eta ba, bon, lehengo argazkilariak, eh, zituzten argazki horiek apreziatzen ditugunak, eh, pentsatzen dut Mark Riburi hainitzaipatu baita, joan astan eh, zendu baita argazkilari bai. hori, eta berriki bere argazkiak ikusi ahal izan ditut. Eta enintzen, be hori photoshopatzea, junt ridikuloa izango zen, eta galtzen du dena? Bai, galtzen dut, aldatzen da. Photoshop sartu behar da lan, fin, kreazion prozesu batean, eta ez, Adibidez, hor, eh, ikusten dugu, haipatu duzun bezala, hor, eh, bat dira, mm, fem, enesken eh, uh, magazinetan, argazki guztiak, ja, zuzen, zuzen duet dira. Eta ikustu duela guti aplikazioa bat Facebooken, uh, photoshopetik hartu dute efektu batzuk, eta egiten dituzun selfieak, zu zeuk aldatzen alduzu, edo zuzen zen alduzu. Eta guri guztiak kentzen aldituzu. Uh, uh, begiak luzatzen dituzu. Hau da, horiek dira Photoshopek uh, dituen eh, alda posibilitateak. Mm. Hala. Hau da, hau da, egiten duzun selfieak ez dira, fen, zuzira aldatu behar duzu? Ez. Facebookeko uh, arrazoa, erakosten duzu zuzeu, fen, zuriburua edo aldatu duzun irudia usu ala da, da argazki bat eman aintzin, amagaldiz hartuko duzu eta ondotik ezarriko duzu, zuk autatua, jadanik selekzio bat iten duzu argazkietan, zure burua erakusterakoan, ez duzu edo zein buru erakutsen, eta gaina orain e, Photoshopek egiten duena egiten alozu simpliki Facebooken, e, ba, ez da giago. Egingo duguna, orain, hartzen dugu argazki bat hemen ene arpean. Ados. Eta gero, eh, versioen debat bat emanen dut Photoshopekin tra, eh, tratatua. Ados. Hala. Ea, ikusiko dugu, ze ekartzen alduen Photoshopen e efektua eta ze aldezan alduen uh, eh, uh, eh, erregatetealikin. dugu. Enen dugu. dugu. Gero, Photoshopek, Photoshop e, ikusteko da, hor zuzenean, bon, askotan uh, YouTubeen edo uh, ikusten dut, tutorial batzuk. Nola erabili Photoshop. Du, ez duela biegun, uh, ikusi dut bule marazkidaria, uh, bule uh, aski famatua xade uh, sozialetan, uh, eta hori, eta duela guti dikidu uh, bideo uh, kate bat edo, nuen zuzenean bere lanai uh, duen, eta bere karabizan du Photoshop. Hala. Uh, emanen dugu uh, itztaputzen uh, web gunean lotu da, hala, euh, bule, bere lana ezagutzeko, segitzeko ere, eta berak ematen dituen, ez dira ematen duen esplikazioniak, Horen bere beti lotua da bere lanarekin hor duela gutxi, hasi du uh, eh, monstrua, eh, monstruen zerria eh, bat hartzen ditu arkazkiak eta gaitzen ditu uh, monstruak, da Pokemon Go mugimendu untan. Ah aldiz berak ez egiten du uh, eh, berarentzat eta orain egiten du bestendako esplikatuz nola egiten duen. Hala, hemen erabiltzen du Photoshop, asumatzen du Photoshop erabiltzea er-, HTTP-detik. Zuk ere egiten zuzolakoak edo garai batez, egiten zituen zure tailean jurzuki hartzen zinuen zure burua argazkitan eta gauza batzuk egiten zinituen. <laughs> bai, hori zen eh, Marcos Play. Hala, uh, eh, egunero argazki bat webkamekin, eta gehitzen uh, nuen eleburuari uh, eh, belarri batzuk edo, hala. hala. Ba, ba, hau da, Photoshop, Photoshop element, fa, um, tresna eder, enfin, tresna interesgalia da, lande roxa, bena interesgalia. Da. Bai. Gero, lande roxena da, ez tekizu noiz eta zer aldatu izan den. Hau da problema. Mm -hmm. Orduan, ikusten duzuelik argazki bat edo marazki bat, ez tekizu ea, ikusten duzuna uh, errealitatea den edo ez. Hau da lan negozena. Gaur egun naski gehiena photoshopatu da ez? Bai, espero dut uh, eh, zakit geo magazin hartzen duzu edik. Uh, eh, ba filtro balzok ematen dut edo edertzeko, mena ez dute zela eh, arbol bat eta beste bat ematen edo ah, hau elefante bat emaiten ez baitagiago elefanterik, beraz erriko dugu? Gauza da, Photoshop dugu giz, eh, mugitzen ez diren um, argazki du marazkien dako. Hau jakin da, menen uh, orain telebistan ere aldatzen da aldaz zuzenean. Zuzenean edo dekalatu abiskat, eh, segunda edo, hala irudiak kasu eman ba, irudia kasu eman ba da. Ba, bai, <laughs> da, bo, bakantzutan egon nahiz irudirik gabe, internetik gabe, eta beste mundu bat deskubritu dut. Bai, hor, irabak edugu, uh, eh, eh, aurten joango gira Kambodzerat. Bai. Eta? Eta ez, eta justu, uh, uh, eh, errandugu gaur, uh, ez dugula uh, argazkirik hartuko, edo, zenean hartzen ditugun argazkiak Facebooken edo ematen, egingo dugu eh, igiazko break bat, break du komunikazioan edo break, hala, uh, eh, marazkiak egingo ditut, hartuko ditugu eh, men, hala, ez dugu uh, komunikazionerik ukanen beste, uh, fin, bunko hala. polita. Bai, bai, bai, Eta hori, selfie batzuk egin dugu, eta behar ba, aipatuko genuke uh, hori uh, uh, laister. Ondoko aldean, selfieak? Bai, bai, selfieak, eta ze hori, photoshopekin ze aldean, eta zer da hori uh, selfie uh, fenomen, bai, hori. Jakin behar da, uh, egunero miliar bat azortzi argazki publikatzen direla. Hala. Beraz, denak begiratuko ituzu? Asi dut. <laughs> nola ez nahi zen mugitzen al, ikutzen al nahiz pentaiaren entzinean. Mm. Eben txar, Photoshop e, aipatu dugu, uh, iduriz landu zinuen historikoa, eta ez dugu erazta aipatu nahi duzu aipatu historikoa? Ez dut, uh, <laughs> ez bagi <laughs> jakin nahi duen bakarrik, noiz txortua zen. Ah, hori da landu duzu? Hori zen, Ez, landu dana da izan edekzen dutene. Bila, hau da, eh, ah, ez da hori, ez da hori, eta bere marrazkiak erakusten ditu. Ene izangoa. Eh, eh, ez hasi nuen uh, gai, ba, pitilina, artean, bai. eta <laughs> hasi dut, zarretik Greziako eskulturen pitilin tikiak, hain tikiak duten eta badut erantzun bat. Okay. Ah, <laughs> bai, bai. Aba ah, ondokon lardu bai bat urdo. eta jakin dut arg, margo batzuetan bestitut dutela jende biluzik. Eta euh, uh, babestu uh, zituzten uh, pitilin guztiak edibidez. Hala. Hau, interesgarri, ah hemen, oh, lortu behar ditut, hau euh, euh, da, lehen, lehen, lehen, lehen, lehen, lehen Photoshop. Hau ah da. Oialak. Bon, ados, ebe ipatuko dugu onduko aldi batean. Gusten dut kaier berri bat duzula belauneko minarekin zirenetik. Eh, bai. Bai. Nahi duzu zerbait gehitu? Ba, eh, Asida, eh, bai. da interneten, Ilabetero bada mugimendu bat oh, artisten artean, uh, ilabete honetan da Ink September. September, egunero bar, maraztu behar da insekt bat. Egunero? Egunero. Ondan euh, gaur da... Kusi ditut bai eman zenitela zure xare sozialetan? Ba, gaur eman dut kurkulio nidae bat. Euh, Ara. bat berba datoran ilabetean izanen da Doktember oktember uh, uh, urrian, orduan, ouais. eta dog, egunero, ah, egunero mar, uh, marraztu behar da txoko bat. Hala, ikusiko. Be, erresako da euh, insekto bat. Egunero, euh, beraz, gehi tamar insekto egin barretu zorotera? Bai, bai, bai, bai, egine ditut batzuk. Hala, lefaz egin nuen. Eta hori, uh, diez, ik september, Eh, edo Twitteren edo Diez edo... Traula. Traula? Euskaraz bai. bai. Facebooken edo Twitteren Traula inkzeten ber segitzen behar duzue, euken duzue behar alde bat eta egin edo. Ez naiz bakarrik eh, da munduan zehar. Eh? Bai. Be politak dira, nik gustatzen zaizkit, eta beraz Marko Twitteren atxemen duzue, gato bazka, dutzen duzue duzue edo Marko zik. gato bazka bai. bai. Nako? Gato bazka, uh, eh, napartei de eh, franzineko uh, eh, ale bat zen, hori? Beti ateatzen zen uh, uh, napartei de ale uh, eta beti ondoan, galizen zen diluarekin, ateatzen genuen uh, ale txiki bat, tamaina edo neuri er- er- erdikoa, eta detzen zen gato, gato bazka be, akortuko <laughs> gira. Marko, ondoko aldi arte, beraz, ondoko aldian, eta beste aldi batez, pitilin, beraz. Eh, egin behar behin egin behar dugu, bai. Inesker. Eta, ez arte. Eta hitz eta putz emankizunean laster, Lucien Txezar gurekin izanen da gure bazterak emankizun historikoak segitzen du biztan asartzeuntan gaur dute lehen saioa luz zaidera joanen eta Lucienekin ekin eh, be, historiko bat ere dugu bere kilan. Bostak eta mementuz, Euskal Iratietan berriak zurekin Bernadet Argain. Larun batean, senperen hila atxeman auktipia itoik hildela baiestatu du goizean egin autopsiak, bost hilabeteko mutiko tipi bat zendua atxeman txokuriek, susmoak amari buruz joan ziren eta e, berrogoita bi urteko ingles emaztea baionako ospitale psikiatrikoan da geroztik suhiltzailek badute nuntzeregin eh, atxaldeuntan bazteretan diren suekin, Sara, Dona Martiri eta Armendaitze alteko Elzaguze mendian eta urepelen ari dira mendiko suak ezin itzalitz, bero unek ez durien lana erresten, urepelen sutea eh, kasik itzalia dute, etxeak hurbil, kausitu dute horien begiratzea, aldiz beste suteak bete-betean dira, Sara, eta Dona Martiri aldean jo giro eh, aldeana abiatu dira. Mauleko erriko etxeak ezte baimena eman txiberoko espartin egileer, Maule, herriaren izena baliatzeko, espartinaren ize edo sohmarkaren artiesteko, lau espartin egile galdegin dute sormarka, horren artiesteko, bi inkesta publiko bat ere man da, horren kari, siberoko herriko etxer, beren ikus moldea galdegin dute, Maure, Mauleko kontseluaren gehiengoak kontra egin du, hoa inkesta publikoa buru bururatua da eta bilabete hilabete barne inpi erakundeak agapostua emanen du. Ikasturte untan lekuan emanda kolegioetako erreforma, horrek ez tabada hainitz sortzen ditu, erakasleak kesu dira, biar sindikatek grebarat deitzen dute, diote erakasleak entzungabe ministeritzak egin dituela aldaketak. Hoita ama bosturte betetzen ditu aurten gure irratiak, hoita most urteak ospatzeko, hoita most oren antenan desafiua botatzen du, eta beste duetan musika lehiaketa bat ere bada, e, behatzi talde izanen dira leian hilabetero gaualdi bat, hiru taldeekin. Batik. Mm, batik. Zer da, Kristof? Ni guada, euskal iratietan. Fini koktel xable eta espartin. Goiz berrin, gomitak, iritziak, erreportaiak. Eta ustiraletan. Kuku! Arantxa gurekin. Kirola maite duzula? Eta servizibik edo erritar servizua edo egiteko prest? Euskal Iratetan atxabanen duzulekua. Errugbia, pilota, eskubaloia, gimnastika, mendilastaketak, kirol segitzen alko dituzu Euskal Iratietan. Interesatu bali mazira, deitu siberuko botza, gure Iratia, irulegiko edo antxeta Iratira. Edo mail bat igori, iokoskampo abildua euskaligatiak.info elbidera. Euskaligatiak, lekuko kirolen lekuko kirolen Mena lukanka, lukanka horrek Ez dik aski piperik Mena ez dik aski gatzik, er eh? Piper eta gatz gu eguerdiko eman kizun berria Oshagari kronika, ekonomia, ahomizko istoia Egin bako txeko kumita Ahatze gabe... Jokiak! Bo, bo, bo, ezakalak... Ezakalak horrean? Bo, beste sorpresa hanitz Eta? Beaz, egunoz, eguerdita oen bako txartin, du studiasta, piperetakatz! Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, Eta hitz eta putzen prentsa itzuli bat, laster gurekin Lucien eta horri zanen dugu, gure bazterrak aipatzeko. den prentsan berriarekin abiatzeko itzuli hau, um, hauteskundeak Eusko Legibiltzareko hauteskundeak urbiltzen ari direlarik, bihar abiatzen da uh, kampaina ofizialki, eta beraz eite beren emaitza hemen aipatzen du berriak, ea jotak irabaziko lituzke Eusko Legibiltzarerako bosa, Bilzak, e beren arabera, jeltzalek hogeita zazpi lege biltzarkide lortuko lituzkete, edabide publikoak egin inkestaren arabera, EH Bildu litzateke bigarren indaga eta elkarrekin Podemos irugarrena, hori beraz inkesten arabera. Berrian, eta berrian bestalde hogeita maseiko gerla ipagai gaur larogei urte dira eusko gudarosteetako buruek, eusko jaurlaritza eratzea eskatu zutela agiri bat izenpetu zuten loiolako santutegian, azpeitian hori gipuzkoan, hilabete lehenago bertan eusko gudarosteak sortu zituzten eragile berek, momentu historiko hori beraz horretarazten du berriak eta bestalde EAJ eta Arnaldo Otegi ere lehen gaigisa berrian jotak erritarrei galdetu nahi die, estatutu berri bat madrilerat bidali baino lehen. Langabezia euneko amaretik behera murriztea jarri du urkulu autagaiak ondoko legealdirako helburu nagusi gisa. Hemen beraz berrian eta Arnaldo Otegi beraz aipagai nagusietan erri honen etorkizuna ez dute epaiek idatziko. EH Bilduko kideak azaldu du Espainiako zitegi konstituzionalaren erabakiak ez dituela ustekabean hartu eta hauteskunde kanpaina egiten segituko dutela. Otegi ere aipagai beraz kaseta puntu eusen edo eta media bazken ere titulu nagusiaten oreuntan hauzitegi konstituzionalak otegiri haute eskundetara eta orkestea debekatu dio beraz agertzen da bere ekiparekin eta zerrendarekin gibelean eta maialen hiri arte beraz bigarren dena zerrendan bere ondoan. Kaseta puntu usen bestalde Euskal Konfederazioa ipagai, lab sindikatuari elkartasuna erakutsi baitio, sustengatu du beraz ezetek bere kontra orkestutako elegitea dela eta zizetek erabili argumentuak beste garai batekoak eta harrigarriak iduritzen zaizkio. Medefa ere ipagai kasetan, Medefek Andre Garretari buru egiteko zerrenda iragarri baitu, Medef enpresari eta Uga sindikatuak, Uga sindikatuak, Bayonako Merkatal eta Industria Gamerako hautez kundentzat zerrenda bat aurkeztuko duela iragarri du kasetan aipagai. Eta media bazken eh, bestalde ekonomia gai bat eta urbanismoaz bereziki ostegun untan Euskal Kostako uh, um, elkargoak edo hiri elkargoak bere ateak idekiko ditu bilkura publiko batentzat eta lekuko plan plana zaipatuko domintzatuko dira urbanismoaz bereziki balitaike hor zer egan beraz media bazken xetasun gehiago. Argian bestalde lobiak aipagai eta hori gain nagusi uh, multinazionalek biderkatu egin dute Europar batasuna presionatzerat bideratutako dirua eunta 6 milioi euro gastatu dituzte orotarat, orotarat berrogeita multinazional handik Europan lobilanak egiteko aurten 2000 amabian baino euneko berrogei gehiago interesgarria beraz hemen usteko pixkat zertaran duan mundua eta ezkuntza ere ipagai argian motxila betekezka Eh, hemen kanpo azterketa berriak, aldaketak ikasgaietan, inglesezko ordu gehiago, ebaluak eta irakasleei, mugimenduak karguetan, bero-bero heldu da ikasturtea ego euskal herrian, lomzelegiarekin, eziberi, inglesez ikasteko programa, edota de ereduaren zabalkuntza tartean, beraz nafarroan, hori ere aipagai eh, argian, seita sunguziak eta seaska ere aipatzen beste artikulu batean, ikastolak indartu eta edatzeko nahia azaldu du sehaskak eta bestalde Xavier Madina abeslari do kantari oia ere aipagai zendu baita. Eta zudoztekin bukatzen dugu prentsaitzuli hau, sute bat bereziki aipagai landesetan, trenzak eh, inguruan uh, eh, udauntako sute handienetakoa eh, be, gertatzen ari da momentu untan. Eta bestalde bigarren gai gisa, uh, azleen ekintza bat karfuren aragiaren erabilpenaren inguruan eta bereziki behikiaren inguruan salatzeko. Hau egin dituen gure prentsa aipamenak tenore untan. Telebistako putz hutsa utz? irratiko hitza pitz. Hitz Hitz eta putz. Eta seietara teltzeko ameka ez, emeretzi minuta falta dira, eta Bernadet Argenekin eh, laster berrien hori okanen duzi, berri sail nagusiaren ordua izanen da, Euskal Iratietan aldatu baita hori, seiterdietan izan ordez seiontan beraz berri sail nagusia, eta seiak eterditan aldiz tituluak izango dira, eta aldiz orain itzetaputzen hori ez da aldatu gure gomitaren Martin Uria. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta atxalde honetan egan bezala gurekin dugu, aspaliko lagun bat, irratiarena langile hoi bat, benen beti irratiari lotua dena, Lucien Txezareta, atxalde honetan atxaldeon, eh, gure derrakin. Eh? <laughs> Gainera, bai. beroarekin, eh, zugu errepikatuko beti berri gauza, denek uh, baitugu bero eh, pizu hori, baina bo, biharko euriaren naute iruriz. Bo, bai. Lucien, aurkesterik ez, eh, gure bak emankizuneko ahots famatua zira, zure zurekilan... pixka bat, ez ofentsatu enia eh, zeurik, minesker. Sigituko <laughs> eh, nuen, baduzula zurek ilan, eh, gazobon jauna ere ari dena lanean ederki, eta beraz, bon, gure bazterrak emankizuna, bere sartzea egiten du, emankizunak ere aurten ere, zuak laguntzaile egite, laguntzaile gisa, ziztelarik emankizun horrek ilan. Gure bazterrak izenak dena dio, kasik, Be, gure bazterrak da, gure Euskal Herriko bazterren ezagut utze azkenean ez baititugu aski ere, sustut jendean bidez, el, nundik abiatu zen ideia hori? Nola abiatu zen? E, eh, ta, ba, zumintzatzen zinen denbora, nintzen pentsatzen, hogoigarren garen uh, urtean, sartzen girela, latanoita amazazpian abiatu ginen, uh, bo, alde batetik, bo, irratian, ginen, jakeska zobor, uh, eh, askia ditua oianeko eh, gauzetan, bereziki e, mintzaldi handan abat mutatuak ziten eta horren izan, haren mintzaldi batetara joan nintzela eta janakon, bo, mintzaldiak hori bereziki mutatzen lau, berdin irrati eman kizun batean eskualeriko ahbolak, eipatzen alko zitila eta ahbolen ipamenetak hasi ginen, hor Uh, hola, baina, zin uste, uste dut, jarraikiko zela, uh, bakizu haipatu genin haitza, gero, bola mota frango, gero izaiak, edo pinoak, gero bagoak, biztanda, eta azken batean bakizu bakotxaren historia, eta holako gauzak, eta, bo, uste zila, azken jan, dituko euh, zela, oartu zen, ere jendek maite zutela, bere ezagun batzuek badakit deitu ziotela telefonaz, eta berdin seitzeko gogori zerbait izan zen, eta hola abiatu ginen arboleta eglanda arrainekin, zenta bera, Arizen zenpereko hortan, eh, Institut Nazional de la Recherche Agronomique, eta hortan arizen hor espe, dituak edo espezializatuak dira, hainen eh, haskuntzan eh, eta bizi hamskot, eta bereziki izokinaren ikerketan, eta hor horreniz, eh, izokinaz eta gero haingiraz eta aski <laughs> hain eh, harri-garriak baitira, hor eh, hori nahi pamenak egin gintien, baina e, biskabat bakizu bere ala e, abiatu ginen, ez ginila behar da estudioan egin behar lana, mm. nahiz hola hasi ginen, eh? Kampora joitea eta bisita aziz zautan, uh, inra horrek uh, ez zenperen, behinan dantxerinean, hor bantzarinea, bezo erreka batzen izena da, ere, horren bazterrean eh, zuten uh, eh, izokinaren eh, ikerketa toki berezi bat, daizu lugaren azpian, do, errekaren azpian egin azuten alako kubo bat zela eta berina batekin ikusten ziren uh, izokinak horreiniz, mm. Mm-hmm. uh, izokin emeak, uh, bere bustanarekin uh, legarra, erreka solako legarra pixkat mugitzen, leher egiten zen, bere alako ohantze bat duzela egiten, eta komentario horik <laughs> ez dakit balio duen egitea, baina hor zen izokin aha beha zen, bere emeak lan guzia egin arte, eta gero <laughs> emeak pausatzen zitin bere aholtziak, eta gero uh, izokin eh, ahak, edo haustutu lagaiten dela, e, pausatzen zin, baina bere ba, frantzrez letan anzeraiten da, eta bere nahi baduzu, bere aha hasia, eman eta azkenian gero sortuko ziren, e, pizkanaka, gero legarrakin kukutzen zitin amak denak, eta gero, jakin nina, zordioan, izokina hiltzen zen bizkifite leherina bezala, zeta pentsa, heldu ziren, Bentsamazu, landeko pare horietarik, 6 eh, 6.000 kilometro hurian eginez, mm. beren sortzeko tokira teldu ziren berri, gerria da historio hori. Mm. Eta hori den, horre denaren ikertzen ari zen, eta hori dena bizikiuntza kondatzen zin, eh, eta ba, zen entzurek badakite, eh, diak esen talen nua hor eh, gauzen espikatzeko, eta xinpliki, eta eskora eder batean. Eh. Eta hori den hori niz, eh, lehen gauza hori gerri batzu eta eta gero, bon, segita aipatzeko, ba, ezo mendizale zen bizikitak ez, eta hartzen guztiak kasek ezagotzen zitien, eta biskanaka hola errizere, eta mendiz mendi eh, ibili e, gira, urtean dana bat, ez egia erran, eh? Mm. Ebe badela hor, deia, horako historiotipi batekin uh, interesa pizten daukuzu, hori da, ere, eh, gure bazterrak emankizunaren uh, entzuten dena, be, jendeekin badela horako trukaketa bat, eta trukaketa gogori, azkenean, eguneroko bizian ere ukan behar Ba, eta uste dut, bakizu, jajera bat bezala da, egongo gogunean, genera, bakizu, naturaren errespetatzea, eta, bakizu, mundua, bizkantzen geizki doa, eta, bakizu, gauzak hasten dira lehenik, ere, jakitate pizka batekin, eta, bo, esekatu behar da, ere, biztan da, holako emankizunetan, e, ezin baitzen ere dena esplikatu, edo, bizia gauza biziki komplikatua da, eta bizia da, oinarrizko ba, gauza bat, eh, eta eh, azkenean eh, historia luze bat duena, eta alde eta eskatzen duena engongo egunean bereziki, ikusiz eh, gure munduaren ahal behiak, eta kalteak, eh, eta kasumaitia, eta ba, uste dut, mori ekologia eh, nahi bat ekologia da ingurumenaren zientzia, eh, benen, horrek eh, maratzen du non behite, bizia kontserbatu nahi bada, e, kasu maitea eta ezagutza piskatuka itea ere, eh? e, eh, zenta astokeri frango jakin egiten baitira, mm eta astokeri ez direnak ere, eta e, busiz premiazkoak direnak ere egiten dira, horren izan, dibidez, baizu asuna, baizuko, bon, labrari edo hartzain munduan bizitzen ez denak, eta hori egungo kari jakina ez denak ere eh, ez daki behar da asunaren bertutea gogak, izo mm. e, bat da eta botatzen dena eta azkenean asunak bat ditu bertute gaitzak eta dakigu horrekin ez eh, esnia garbitzena altzela eta bistan jateko mailan eta vitamina eta se, sekolako propietateak duen gauza bat da, hemen dezagon, eh? eta hartzainekin mintzatu ginela, egolako gauzak naturalki egiten zituzten, mhm. nola egiten zuten eta bistan da, lehengo gauzak direlako, ez da tresneria ondiren beharrik, nornaik baliatzen alditu, holako jakitate izpiak. Mm. Gero badira, bistan zientziak oso lantuak horriburuz, Eta nahi baduzu, bo, eh, gero ez ginen eman hain zientifikoa ere egin nahi, zen dendeari hitza emaitea uste dut hori importantea da, eskoli ratietan hori egiten da. Mm -hmm. Eta ez dut, eh, niz gaiztua izan nahi, eh, irratian hitzekin, are gaiztua izan egiten ere, <laughs> hon egiten du. <laughs> eta erramera da, ez da lehitzune emaiteek edo neustuko hitza jendeari emaitea biziki importantea da. Mm Bakotxak badugu gure jakitatea, gure munduarena, eta bizi esperientzia duen jendea eta adin batetakoa nolaz ez, hainiz gauza badazki eta bizian oartu gabe hainiz gauza bat ira, atorduen pizkat ahaideriarekin maiz emankizunetan erraiten ginen. Ba, badu eskola, baina ez du diakitatea, mm -hmm. biziak ikertzen duen diakitatea, eh, eh, hori da bat eh, gauza importantze bat, diakitate hori eskuratzen da, entzunez bestiak, errespetu zerbait ekarriz, gure inkonomenari eta jendeari oroa? Eh? Mm, da, bada, olako kompleksua gainera bakizu, hau eskolatia da, ni bate, eta ordean uh, ba, ba, ez ba, dakit deuze. Eh? Horik, eh, kesatzen ez bite, olako gauzak entzuneta, ez da, ez da eman behar lehentasuna, eskolan ebiltzea, eh, toa liburuetan ikasia duenak, eh, bon, zer, zer daki, denek dakigu, eh, esperientziarekin eta biziarekin eh, gauzak egiten dira, ez du egan horrek ez dela eskolatu behar, eh. mhm. eta egungo egunean, eta beriziki, bon, uste dute eh, laborantzan, laborari munduan badakite, eh, kukustek inien, bakizu lehen erreiten zen, laborari edo bat ez dela eskolatu behar, estila balio, baina egongo egunean, Ikusten da, laborantza behiak bat dira, bestela landu behar da, eta jakitatiak zer nahi ekartzen du. Eskolak ere, eh, minan, eh, azkenean da eskolaren ongi baliatzea, eh? eta gero abada jakitatze bat, eh, zuhurtzia dena, eh? eh frantzosez, eh, asagez, edo olako, olako zerbait, eh? eta hori jendetasuna ere <laughs> hori niz lehen <laughs> aitak eta etxen kerapitan hartzen ginen, hor zahar bat eta ze ikaste duzi eskolaen erretentzaukon eta errespetua ikasten balitz bezala eskolan, eh? eta uste dut hori eh, ere beste gauza bat da, bizu da, eta eh, e, errespetua ekartzia, eta uste dut eh, eskola eskola gehiago beharrezko da, mundu lan jero eta hori laborantzan amende zuen ikusten da, eta denetan alainan. Eh? Maite ditut maite gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkidanean, Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainain Izkutukoan nire baitan pizten diren bazter miresgarriak Iku gure bazterrak emankizuna Euskal Irratietan eh, be, Euskal, eh, Euskal hauetako emankizun zaharrenetako bat naski ezpada zaharrena momentu untan entzuten dena eta beraz, eh, bon, Iratiak duen tresna horren be, baliabide bat baliatzen du jakitaten partekatzearena gure bazterrak kantuaz berdin, ala ere hor urteak existitzen dela emankizun hori eta kantua hor dela ere kantutik abiatu da kantuan ere sartu ziste emankizuna montatzerakoan? Ba, bo, ba, merda, da, oh, jendeak badaki, binen errepikatu behar da uste dut, eta sekuran aski erraiten, eh? Jose Anton Artze poetaren hitzak dira, Mikel Laboak kantatu zituenak, eh, kantu biziki simple bat, eh? Gero, badakit, gure eskoldean, bai, izkuta, izkutatzen duena, izori ez dugu mhm. Osa, konpreitzen, izkutatzen, eranen gordetzen, eh? eta gure, gure eskolan, eh? gordetzeak eran nahi du, atxikitzea <laughs> ez taldean, eta beste eskolki batzutan, eh? eta, bo, eh? nahi du, ikusten ez den hori ere e, maitatu eta behar dela, e, edera delako, ere eta bizia ikusten dena baita, eta ikusten ez dena hor, bizten da, alako, eran parabola bat ezela baliatzen da, e, lambroa eta lanoa ipatzen da, eh? eta ebedenik eh, badakigu funtsiona egun ikuskitatu leho hori eta nire badakigu gure eskoal mundua eh, la, lam hoa, nalako zire euriska, lam zurda izan izo dira horren horren gibilean dugula gure eskoal eh, mundu eder perde hori eh? iparaldean behintzat, eh? mendi leho iparaldean, naf eta araba besterik da, eh? benturaz, minan uh, hola apiskabat eh, poesiak erreiten du bere moldean edertasuna eta zeri ere kasuman behar den. Mhm. Ikusten dena, minan, es, eh, ikusten ez dena eta asmatzen, esenditzen dena ere hori importantea da. Mm -hmm. bukatzeko berdin, gaurkoaz azmintza giten, uh, eh, gaur ah. abiatzen baituzu gure bazterrak uh, eh, mankizuna berriz, abiatzen baituzu ere, lu zaidetik abiatuko ziste? Ba, Prasezki, hori, da, etxemplu polita hori, egiten dugunaren eta oso lehen galdea, <laughs> egin joan, hori, lain ziburu, eh, lu zaidekoa, denek, hori, nitzek ez handia du, ere, berak, eta, nolako memori den, berak mm. galdatu diot, paseski nolazin nolako jakitatia, eta eskolan eh, bosturtetan eh, sartuek, ameka urtetan jalizela, e, berak erranen du, ikuskozu zu, espikatzen du biziki e, eskola eta jakitatia da jakintza bigauza direla, eta, bon, luzaide e, interesanta da, nakizun fondenek biztan da, neiko benta ezagutzen ditugu, minan, e, guti menturatzen dira, behar bada, gorago joaiten hor eh, hori araino naiz eh, izan da eskolegian aspalditanik beila famatu hori, etzena luzaidetik pasatzen egia ejan, eh? beilarien bidetik ibiltzen zena, eta luzaide eh, ahnegi ba, zen luzaideren auzo bat, eta luzaideek badu bere historia, bere zori gaitza ere, Espainia eta Frantziaren arteko gerla horietan, errea izan da, eta hor joan behar da, itxura berri hori eh, du, behar da nafartar, eh, ezo nafarroako baigurriko eta mm -hmm. etxe eder horiek ikusten direlarek, erizira eh, denak berri aire dira gerla horietan suntzitua izan da, ez dakitzen bat aldiz, bai. azkenik, eh, gure Napoleonen soldaduen uh, gilateko gatazka horietan, eh? borrikola artetik erreteko, ba, da luzaide dela eskualeriko ba, historiaren lekuko bat alde batetik, eh? gero hortaza izan gira, gero mugako historioak, eh, gerlako historio horiek, eta bon, luzaide, bere dantzariak, nolaz eh, bere pilotariak, eta aipatuko ditugu hori koro, eta benta, eta kontrabanda, eta ondarlako, bon, mundu absurdo hori, pentsa mazu, ondarla elizaz luzaidekoa, eta legez frantziakoa, konpreitu erda, ah, bai. franco-espanol tasun absurdo hori, Bo, Europan txartuak gira ez da oino kambiatu abenan, eh, mm. eh, esperantza eh, pari bali bero garretan bezala pilotan. Eh. Mm. Orduan angeli, angelekin hasiko dugu eta loria bat izanen da pentsatzen dut haren entzutia. Eh. Mm beti egin eh, da pertsonen bidez, gure bazterak eman Ah, de, denek lantu behar dugu hori, eta mm. beste eri zertakigun, zer egiten aldugun elgarrekin, eta bo, eskolegia hori da ere, agian, busarakoa. <laughs> Bai. Bo, be, Lucien gonen ginta mintzatzen, baina eh, ez ez dugu horren bateko tartea hemen, baina gure bazterak eman kizunean eh, entzuten arko dituzi, beraz, eh, zazpiontatik aintzina sari, eta ondotik aldaketak zaren dira xilaba sasoina bai. abiatuko baita, eh, bertso sasoina, beraz, ala ere itzorduak mantetzen dira, ostegunetan agatsaldeko lauontan eta igandean, ordan askien zulego gehiena biltzen ere entzuteko, Eh, gure bazterrak eh, goizeko behatzeak terretan, nuski? Hori da, uste oh, dut, meza intzin, hola, da. Bai. <laughs> Beste meza mota bat, ala ere. Oh. <laughs> Gehiago behar ba ikasten dena, gure bazterrak emankizunarekin. Bo, Lizien, txezarreta, mire esker? Ba, eta mire esker zuri arantxa, eta zule eri, eh, ba, ongetori, gure eskuali ratietan. maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Orduan hasten bainaiz izkutukoan nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten Basterrak eh, mankizuna beraz sari, gure basterrak kantua hemen Ruper Ordorikak eh, emanik, eh, hemen uh, disko batan. Atera baitzuen uh, hainbat kantuen bir moldatzea bere esku lekutik. Eh, eta nik horrekin nagurtuko gez. Zaituztet gaurkoan hitz eta putzeman gizuna. Hortan bego biar bostak eta seiak artean ala ere hori izango gira. Eta osteguneko itzordua ez taldatzen musikan justu kisartuko gira. Eh, Fred Beruet gurekin izango da. Nikin deitzen den taldea proiektua ipatuko dauku eh, eta maia muruaga ere hori izango da, kantuz ipatzeko eta entzularen iritzia, jamezala aldaketarekin ostegunetan, entzuten baitu baituzi entzularen iritzi berri bat seiak euskal irratietan